Ndabaye mwiriwe mwebwe mwese mwandanya mukurikirana ibiganiro vya hadisanganiro tubahane ikaze muri aya makuru mu kirundi avuga kuri no muhingamaya nayo tukahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira umugwi nserukiragihugu w'uburundi uhejeje gutakaza amahirwe yo kuja guharanira igikombe ca kane umwaka wa bibiri na cumi n'indwi kizobera mu gihugu ca gabo mu uza ni nyuma y'aho gitsindiwe kuri uyu wa gatandatu n'umugwi wa senegali ibitsindo bibiri ku busa umenyereza w'intamba akavuga ko barushije ubuhinga ariko bahakuye icigwa ngo mategeko yarenze kugira ngo icegera ca mbere cy’umukuru w'inama nshinga amateka gatondwa sa yankigwe kugira urugendo mu ntara ya Karusi kuko ngo muri urwo rugendo hari imyiyamamazo y'urunani amizero y'abarundi kandi amatora yaraheze ibyo bikaza kuvugwa n'umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu Terence Nahiraje ariko isangenda kumana wo muri Frodebu nyakurira gijyanda dayewe akavuga ko bitari bwigere yiboneka mu Burundi aho buramatari yankira umutegetsi nk'uwo kugira urugendo mu ntara nayo urunani ruharanira agateka k'abana mu burundi fenadebu ruhamagarira abanyeshuri kwirinda bose boshobora kubakoresha mu nyungu zabo ni nyuma yaho haboneke abanyeshuri ku mashuri nka murambya na ruziba bononeye iyi y'umukuru w'igihugu hakurya y'amazi abasirikare mirongo itatu na babiri niyo baraye basize ubuzima mu migwano yahuje abapoli abasirikare bo mu gihugu cya Niger n'umugwi wa Boko Haram umwanya nido nido amakuru ahagarariwe mu buhinga bw'Imana Albert Handwayo mukambwiye kuyashirizwa na Placide Niyomungere turasubiye kubaramutsa tubaha n'ikaze muri ano makuru amakuru duhera mu bijyanye n'inkino umugwi nserukiragihugu Burundi ntamba mu rugamba uhejeje kwirahirwa n'igihugu cya Senegal umugwi witwa Lyon dolateranga ibitsindo bibiri ku busa ni muri za nkino zo gukurakuranamo ngo haboneke abazohiganwa bazohiganirwa igikombe ca kanwa umwaka wa bibiri na cumi n'indwi kikazobera mu gihugu ca Gabon umenyereza w'intamba Alain Olivier Niyonge ko akavuga ko barushijwe ubuhinga mu bijanye no kumenyera inkino ariko akemeza ko bagiye gukora kugira ngo bashikire urugero rw'uwo mugwi wa Senegal tumukurikire Ego uravye rwarukino rutoroshe kuko wari umukino turondera amanota atatu kandi bakarondera amanota atatu kandi twakinira iwacu Eh, mbwa mwabonye ingene byagenze habaye akantu muvuga kamwe bita experience uravye ibisindo badutsinze bwabaye ubuhinga mugabo kuruka uravye mu rukino rwose wabona ko natwe turondera mugabo tubuze akantu kamwe k'imbere y'igori ko guca tumarira eh, twavuga ko tugifise akazi turacasigaye tubabandanya mugabo uravye umugwi wa senegali wabona ko ari umugwi uje witeguye natwe twari twiteguye mugabo hageze igihe baduca mu ryahumye barashobora kuronka igitsindo cya mbere mu minota cumi na gatanu barasubira turagira ikosa mwaribonye ku gitsindo cya kabiri bijyana bimwe bita ko kuriho nivo atakigongo kiriho aronse okazi wewe ashirayo mu twebwe urabona ko twashoboye kuronka ama okaziyo mugabo ntitwashoboye kwinjiza novuga ko mu ahanini urukino rwagenze neza ego abakinyi bacu turacakeneye gukora gukora kabisa twivuye inyuma eh, ntiduce ducika ingufu ngo twatsinzwe ni ukuraba twatsinzwe gute abakinnyi bacu twari twabateguye tubandanye dukora hajya ubandanije ukora bizuta ndabize muga nabonye ikibuze harabuze ikintu cy'imbere y'igori nibaze rero uzabandurira uburyo ushobora gukomeza umubiri wacu w'intamba mu rugamba naho igihugu cya senegali kikaba kigize igihugu cya gatanu mu bihugu bimaze kuronka uburenganzira bwo kuzoja guhiganwa igikombe cya kane muri bibiri na cumi n'indwi kizobera muri gabo ni nyuma ya Algeria Cameroon Misiri hamwe na Maroc muri politike ngo naho byari bwigere biboneka mu ntwaro y'u Burundi aho buramatari w'intara hagarika canke yankira umutegetsi nk'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka kugira urugendo mu ntara ivyo bikavugwa na Isangenda Kumana umunyepolitike avuga ko ariwe umunyamabanga mukuru wa Frodebu nyakurira gijyandadaye kubwiwe ngo ivyo vyerekana inguvu nke z'inzego tumukurikire regardez, où, où avez-vous vu Où avez-vous entendu nihehe mwabonye nihehe mwumvise aho mu buramatari w'intara abuze icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka kugendera ikomine canke amakomine ibyo ni ukuvuga iki izo si inguvu nk'izi nzego nini inkurikizi koko ni ukubera ubu atabantu bagihuza umuntu wese akora icyo ashatse nibara nta handi nari bwabyumve aho buri amatara asanzwe ari umukozi wa leta ari n'ijisho n'ugutwi by'umukuru w'igihugu avuga ngo cegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ndababujije ibyo ni biki mbega ugutandukana kw'inzego kuri he ubudasa buri hagati ya leta n'inama nshingamateka n'ubu ariko izo ni inguvu nke z'inzego ngo nta mategeko yarenzwe ibyo bivugwa na Terence Ntahiraje umwunganirizi w'umushikiranganje w'intara yo hagati mu gihugu ahavuga ko ugo rugendo rwahagaritse kuko hari haciye hatunganywa imyiyamamazo ku izina namizero y'abarundi kandi inani zibaho mu matora akavuga ko amizero ari urunani atari umugambwe nawe nyine akaba yabivugiye mu kiganiro mozayike kiri mu rurimi rw'igifaransa hari kuri uyu wa gatandatu ngaha kuri hadisanganiro tumwumviritse batemberera abanyagihugu wanashaka abashinga amateka umwe wese akaja mu ntara yatowemo hari umugwi rero wari kumwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu wari ufise porogaramu yo kuja kugirisha inama abatowe ku munsi wa mbere barakoze igikorwa ciza cane kugeza nko mu masaa sita ashira amasaha indwi mugabo inyuma ku muhingamo habaye ibikorwa vyo kwiyamamaza vy'umugambwe bitabaho mu migambwe irenga mirongo ine hariho abariko baritiranya imigambwe n'inani bavuze ko baserukira urwego bita ngo amizero y'abarundi barararitse abayoboke batamba nk'uko womenga ni imyiyamamazo y'amatora ariko mu ibwirizwa nshingiro mu ngingo ya mirongo umunani na rimwe ivuga ko inani zibaho mu matora gusa amatora aheze nta nani zisubira kubaho gushika ubu rero nta dosiye y'umugambwe witwa amizero y'abarundi dufise si on termine, il n'y a plus de coalition en principe. Jusqu'à maintenant, on parti à Mizu Yabarundi. bukaba bugize ubugira kabiri cegera c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi abuza kugira ingendo mu ntara mu kiringo c'indwimwe ku munsi wa mbere w'iyindwi akaba yabujije kugira ingendo mu makumi n'amwe y'intara ya Cibitoke kuri wa gatatu naho mukaba muvyumvise akaba yari mu ntara ya Karusi ivyo vyamenyeshejwe na Emmanuel Niyunge kobura amatari w'intara ya Muramvya ni nyuma y'inama yamuhuje n'abajejwe indero intwaro hamwe n'abaserukira abanyeshuri kuri uyu wa gatanu kugira ngo batorere umuti ikibazo c'abanyeshuri bari bafunzwe bagirizwa konona ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo bakoresha akanamenyesha ko bagiye kugirisha amanama kugira ngo umwe wese amenye icajejwe Emmanuel Niyunge kakaba yakuwe na mugenzi wacu medal Niyonkuru abari bagiye muri uwo mugumuko basa n'abakwebwe muvuze batazi ko bababwira ko umunyeshuri atabutungana mukurikirana ariko mu tumaze kwibereka bavuze bati tubabarira nawe tuba dufata ingo y'uko rero ku munsi wa mbere bazoza bazanye n’ababyeyi kugira ngo ababyeyi tubabwire inyifato abana bagize hama abana nabo babandanye biga mugabo abakoze ibyaha babazwe bumve icyo bakenyege inyuma cyane cyane pamace tubana tugirana inama n'abavyeyi mu ntumbero yo kugira ngo indiro y'abana tugaruke ko murumva ko hageze aho batibanga abarongoye ibihugu byumvikana ko umurezi cyangwa umuvyeyi wundi teze amazu bafise biravugwa yuko hari abanyeshuri bafashwe ku mvo z'amatohoza n'ubu bagifunzwe mbe ni bangahe mutegekanya iki na cyane cyane muri kazoza kumbure kugira ibyo bintu ntibize bisubire cyambere twamenyesha nuko mu banyeshuri bikekwa ndetse bamwe banavyemera ko babikoze harimwo abakuze n'abato bari cumi n'icyenda rero muri abo cumi n'icyenda munani bari bafise imyaka mikeya bararekuwe barataha mugabo abandi ubutumwa buracyababaza kugira ngo kumbure batanga umuco munini tukizigira ko ubutungane kwa rwo fiki ikibazo mu ntoki buzotanga intumbero gusa tukavuga tuti abana bamenyere yuko ujya muntu abahenda ati kora ibi ibi nta butungane buzobakora ko yumve ko ariko batanga umutego ku nyungu ziwe canke yumve ko agomba kubikira akazoza kawe ikibanza c'umwana si mugasho kandi ikibanza c'umwana mw'ibarabara nk'uko twamaze kwitagurugisha amanama ni uko gusa biriya niko ibibazo bigiye gutangura bisozera umwaka ariko bisanzwe bizi ko bagiye mu buruko zotangura ibikorwa byo kugirisha amanama namwe twita amahwaniro y'ugwaruka amakanda travaye tuzonera akanya kugira ngo duhanane ivyiyumviro tubibutse uruhara rwabo muri muri kubu no muri kazoza ko aribo bazoba baramutse kino gihugu ndetse bakaba mu makungu gutyo bivuze ko bazaba bari bitwaye ku ntebe y'ishuri bakumva impanuro kandi bakwiriza amategeko Emmanuel Niyungeko akaba aramutse intara ya Murambya. reka n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu burundi fenadebe ruhamagarira abanyeshuri na cyane cyane urwaruka kutemera gukoreshwa n'abanyepolitike baruhamagarira gucanamwo urwo runani rugasaba igipolisi kubahiriza amasezerano mpuzamakungu mu kwirinda ah, mu gukingira ibibanza bimwe bimwe nk'amashure n'ibitaro mu bihe by'intureka ivyo bikamenyeshwa na Jacques Nshimirimana arongoye yugo runani ni mu itangazo urunani kuri uyu wa gatandatu ahavuga ko banahanura n'ababyeyi gusubira ku ndero y'abana babo tumukurikire twashimye kujya akara abanyeshuri ariko cyane cyane urwaruka muri rusange yuko rutohirahira ngo rubandanye rwemerera abanyepolitike bashaka kurucanishamo kuko tuzi neza yuko benshi mu banyepolitike bakoresha ubwo rwaruka nyine kugira ngo bashobore gushika ku nyungu zabo twasabye ubwo rwaruka kubumbatira amahoro gufatana mu nda ababyeyi ntibagarukire indero y'abana babo kuko iyo umuntu ari umukuru w'igihugu aba ari sebarundi aba ari umuntu akomeye umuntu wo kubaha no twasabye kandi kandi igipolisi cy'u Burundi uko cokoresha ubuhinga gisanzwe gifise mu kugarukana umutekano igihe habaye Ivyo go rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB agaruka barubivuze inyuma yaho ku mashuri amwamwe nk'ishure ryisumbuye rya Muramvya na Ruziba habonekaniye abanyeshuri bononye ifoto y'umukuru w'igihugu. abantu bane nibo bamaze gupfa bahitanwe n'indwara ya malaria muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega mu ndwi imwe umuhanuzi wa musitantera jejwe iby'intwaro n'imibano akavuga ko atawo kwemeza ko ari kiza kuko atamuhinga arabyemeza ariko agasaba leta kongereza imiti kuko ngo iyo ndwara iri kifata abantu ku murindi munini igitega n'inkuru ya aritire kavabushi naho umuhanuzi wa musitanteri gishubi avuga ko malariya iri muri komine ajejwe itokwitwikiza aremeza ko ari nyinshi cyane ngo kandi ko ibyo bariko barabona bidasanzwe uyu muhanuzi amenyesha ko iyo abanyagihugu bagiye kwa muganga ngo biragora cyane ku buryo usanga n'imiti yagenewe abantu ku kiringo cy'amezi atatu iheza igakora indwi imwe yonyine kandi iyindi idaheza ngo ikiboneka iruhande y'imiti uyu muhanuzi wa musantera asaba leta ko yobaronsa abahinga ngo kugira bagire ubushakashatsi baheze berekane iyo malariya ikiva ko ngo kuko naho umuntu aba yibuje agaheza neza imiti usanga yasubiye kurwara atari iminsi ibiri cyangwa itatu iheze hagati aho uyu muhanuzi wa musitantera amenyesha ko bagendeye ingo zitandukanye barabona ko abanyagihugu bakoresha neza imisegetera uretse iyiheruka gutangwa basanze ari mito igaheza ntikuye ku gitanda harimana andre ni umunyagihugu wo ku musozi muhagaze zone mugabira avuga ko malariya igwaye abantu benshi cyane muri iki gihe aho ngo bishyika hakaba n'abo ihitana nko muri iyi ndwi hapfuye abantu bane abana batatu n'umupfasoni umwe tubamenyeshe ko ivyo biri uko mu gihe imiti ya kinine bari basanzwe bakoresha mu kuvura ari mike ngaha gishubi aritire kavabushi gitega radiyo isanganiro urakeneye aritire kavabushi mu kurangiza no makuru mu kirundi tuyarangirize kuri iyi nkuru iri kivugwa hakurya y'amazi mu gihugu cya niger abasirikare baba ba mirongo itatu na babiri aribo baraye baguye mu gitero cyakozwe n'umugwi boko haramu kuri uyu wa gatanu ku muhingamo nk'uko bimenyeshwa n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'icyo gihugu cya nigeria ngo umugwi w'abahurikiye mu idini rya isilamu wateye ikambi ya gisirikare nk'igihe cy'isaha icumi n'imwe zirenga ku isaha mpuzamakungu ku muhingamo iyo kambi nayo ngo ikaba yari mu karere kitwa boso ni ruhande y'urubibi icyo gihugu gihana n'igihugu cya nigeria iryo tangazo nyine rikavuga ko mu mirongo itatu aribo bahasize ubuzima mirongo itandatu n'indwi nabo barakomereka ariko ku ruhande rwa boko haram iryo tangazo rikaba rikaba ritavuga ibitigiri by'abahasize ubuzima ariko bakavuga ko ari benshi akaba ari inkuru dukesha urubuga urubuga rw'ikinyamakuru Jeune Afrique akaba ari no ngaho turangirije amakuru mu kirundi twari twabateguriye ariko abadufatiye hagati tubibutse ko umugwi nserukira gihugu Burundi uhejeje gutakaza amahigo yo kuja guharanira igikombe ca kane w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kizobera mu gihugu ca Gabon ni nyuma yaho gitsindiwe kuri uyu wa gatandatu n'igihugu ca Senegal ibitsindo bibiri ku busa nayo ngo nta mategeko yarenze kugira ngo icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka asa yankigwe kugira urugendo mu ntara ya Karusi nuko hari hari hatekanijwe imyiyerekano y'urunani n’imizero y'abarundi kandi amatora yaraheze ivyo mwavyumvise ko bivugwa n'umwunganirizi w'umushi umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Terence Nahiraja yariko isangenda kumana wa Frode Bunyakura akabavuga ko bitari bwigere biboneka nayo urunani ruharanira agateka k'abana mu burundi fenadebu ruhamagarira abanyeshuri kwirinda aborukoresha ku nyungu zabo n'inyuma yaho abanyeshuri bo kuri rise murambya na ruziba bononeye ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo bakoresha mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na Albert Ndwayo yari mu buhinga bw'ivyuma makuru mwashikijwe na Placide niyo mungere twifurize kugira ijoro ryiza murakoze